بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم أرني الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Draga i poštovana braću, mi evo govorimo već nekoliko puta zaredom o imanu. Pokušavamo ga samima sebi objasniti, a onda i drugima. Ja ću zapeti za jednu jako bitnu stvar na kojoj želim da se malo zadržim i da pokušamo je dobro razumjeti njenu ozbiljnost, a isto tako vezana je za iman. Naime, draga braćo i poštovane sestre, mi treba da znamo da je od imana, kako dolazi u hadisu, najniži stepen imana je sklonuti granu s puta. A najveći stepen imana je La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Što znači svako djelo, bilo ono malo ili veliko, bilo tajno ili javno, to je sve u sastavu imana. Pa zbog toga, draga braće i poštovane sestre, jedna jako bitna stvar koja je od one treće kategorije imana, a to je znači rad naših organa, znači naša aktivnost jeste naređivanje dobra, a odvraćanje od zla. To jeste misionarstvo, to jeste činjenje dave pozivanje ljudi ili da se poprave ako su već muslimani ili da prime islam ako nisu muslimani. Znači, sa šarijetske strane je neispravno govoriti idem pozivati muslimana u islam, nego idem da ga popravim, znači da mu činim islah, a pozivamo nevjernike, one koji nisu u okviru islama pozivamo i u islam. Ovo mi je, braćo, jako bitno da se govori. Jer evo ja gledam vas ovdje i sebe sa vama, da smo mi totalno neozbiljni. Treba da znamo, draga braćo i poštovane sestre, da nas je Allah dželle kao muslimane stvorio za polu tešku i tešku kategoriju. Poluteška kategorija jeste da'ava na Allahovom putu da svi budemo daje, da svi pozivamo. Pa ima i tu jedno najniže mjerilo. Znači, ne, moraš pozivati ako ne znaš ni jedan hadis. Onda ne moraš pozivati. Ako ne znaš ništa progovoriti, Allah ti ovu mogućnost govora, niti može svojim rukama pokazati, onda ne moraš. Ako znači nisi drugim riječima normalan, za, normalne, za nenormalne ljude Allah Đelešanu je digao pera od njih. Nije će samo na sudnjeme danu malo provjeriti na tehničkom, hoće li prihvatiti vjeru ili neće i onda im dati džennet ili džehennem kako je već kome određeno. Ali ako kažeš da si normalan insan, onda imaš obavezu da pripadaš ili polu teškoj ili teškoj kategoriji. U tešku kategoriju uglavnom idu oni najjači, najspremniji. Ali ovi u lagahnoj poluteškoj kategoriji moraju svi ostali muslimani da se nađu. Jer poslanik je salatu wasalam kaže Beligu anni walau aje. Prenesite od mene pa makar jedan ajec. Ovo je braćo vazifa, zbog ovoga je nas Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Zbog, nam, zbog ovoga nam je dao ovu veliku čast, ovaj iman, ovaj islam. I ja gledam ovdje nas, kako smo mi nemarni. Jednostavno, ja ne mogu da shvatim da svako od vas ne može dovesti po još jednog čovjeka. Nekog svoga baba kojega je trebao da kuha jeli, čitavi 11 mjeseci da bi ga pripremio kad se svežu šeitani, ha, tad da ga dovede da ga pokušamo okupati u islamu. Ne mogu to da nikako shvatim. Što znači da naša briga o drugim ljudima, hoće li oni u džehennem ili džennet je mala. Pa čak i mi sami se više izgubili orijentaciju, nego idemo ono na blef. Mislimo da će to tako ovaj, jednostavno biti položiti račun, pa se mi pozabavili dunjalukom i dunjalučkim obavezama. Meni je drago kod koga god dođe na iftar, stvarno, mašala, sređene kuće, uredno, čisto, tako i treba. Ali zamislite da tako se vodi računa o davetu da tako vodimo računa dokle smo stigli sa ljudima koji okružuju oko nas. Vidimo ovdje smotak nekakvih letaka koji govore o Ramazanu, samo nema ljudi koji bi to podijelili. Znači ovdje ne moraš kucat na vrata, ne moraš vikati ima li bujrome svezo čuku, nisil, samo mu proslijediš kroz ono sanduče. Druga stvar, Ovdje vidim kaseta i knjiga i na albanskom i na bosanskom. Što bi mi kazali Haman Džabi. Za onu jednu kaznu što platiš od 700 kruna ili 800, moreš pun sepet kuptovi kaseta i knjiga. Pun ravan onaj berački sepet u koga staje, jel, ne mre ga onaj što nosi kukuruze lako od nje do kruzane. I podijeli svome narodu. Jer ti ne znaš Kome je Allah pripremio, pripremio srce? Večera sam čuo jednu poučnu priču, pa ću je vama ispričati. Mladić koji radi kao prevodioc ili tome je slično sa ovim čatrskim snagama na Kosovu. Njegovim sebebom je 40 mladića Amerikanaca prešlo na islam. Kako? Upornošću, draga braću. Vi znate da treba stalno izazivati s nečim novim. On je čuo Amerikanca kako jeli skače po zemlji ko majmun, stavio nešto u uši, onaj vokmen, i on kaže, halo ljudino, to što ti slušaš, ja imam nešto ekstra, to nikad nisi slušao. Odmah ga zabrinuo kaže, nema na dunjalu komunske da ja nisam počeo, bit će ovaj Amerikanac. Ama imam ja, kaže, nešto kod sebe, to nikad nisi slušao. I stavi, zabrinuo ga, veli, moraš mi to donijeti da ja to poslušam. Da vidim jel to to. Kaže, kad mu je brat donio Kur'an i kad je stavio slušalce svoje uho i kad mu je pustio Kur'an, kaže, ukočio se kod drvo. Odjednom je njegovo srce zaigralo i primio je islam. Kaže, taj brat nekada kad spava ima sobu tu nekakvu, kaže, nekada ga ljudi bude u pol a kaže, otvori, šta je sad? Veli, ja ne mogu sada čekati da primim islam. Dajte da ja odmah izgovorim šahadet i da se idem kupati. E to je običan jedan musliman koji zna možda engleski jezik, prevodi tamo, druži se sa tim ljudima s ciljem daveta. I takvo, braćo, treba da bude ovaj zadaća svih muslimana. U ovoj poluteškoj i teškoj kategoriji samo pojedinci. Ko nas vodi borbu na Allahom putu? Samo neki pojedinci. A mi postavljamo pitanje kad će Nasrullah, da će Allahova pomoć. Allah pojedincima daje. Ako ga šta strefi u glavu, ide direktno pred Eusil Ala. Jel? Ako ga Allah Žešanu ostavi, on ne da mira kafirima, ne da im da lahko mogu zaspati. A i ovo je polu teško i kada govori samo pojedinci. Nema, svelo se na nekakve hođe i hađije, oni ko bajage nešto malo se vrte, koliko je to iskreno ili neiskreno, to opet Allah Žešanu najbolje zna. Što znači, draga braćo, ovo je od imana. Zamisli da ti ovaj, ne možeš zaspat opterećen šta je sa tvojim komšilukom, što nisu muslimani. I se sebi pitanje, jesi li ti sve uradio da bi imao opravdanje pred Allahom Đalešanuhu kad Allah upita jesi li dostavio taj jedan ajet. Šta ćeš kazati svom gospodaru? I zbog toga, draga moja braću, nemojmo se zavaravati mi znači nekada svojim postupcima negiramo dobar dio svog imana. I zbog toga nema, naš broj je, nećemo kazati da stagnira, nego on opada. Kao iman ono kad činimo grijehe, opada iz dana u dan. Zbog čega? Zato što nismo u onoj vazifi koja je naređena ovoga, ovome ummetu. Kuntum hajre ummetin uhriđet nas. Vi ste najbolji narod koji se pojavio ljudima. Jesmo to mi najjačiji po fizičkoj snazi? Jesmo to mi ovaj najpametniji? U čemu je to ovaj pojenta? Pojenta je u tome te'murune bil ma'ruf, wa tenheune anil munkar, wa tu'minune billah. Vi naređujete dobro, a odraćate od zla i vjerujete u Allaha Đelešanu. Ovdje se ne podrazumijeva da je prvo naređivanje dobro, a odrećanje zla, onda u Allaha Đelešanu, nego Allah Đelešanu kad napravi takozvani takdim, želi da upozori da skrene akcenat na bitnosti određenog momenta, kao što je ovo naređivanje dobra, a odrećanje zla. Zbog toga smo mi proglašeni najboljim ummetom. I zato svaki musliman, vjernik, mora da se optereti i da danima znači štihadi kako da popravi stanje kod sebe i kod drugih. I onda će mu Allah dati puno bereketa. I on će mnogi rezultate, jer ovo je braćo ummet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Ovo nije, ne bojte se, ovo nije nuho umet da trebaš 85 godina pozivati da se zove jedan čovjek. Nije to. Ti ne bi ni 85 minuta mogu izdržati. Ti njega šakom zbizo i rekao, volu treba šaku u glavu, ne bi li došao pamet. Ja. Znači, ovo je umet poslanika, ali je Kažu mu par lijepih stvari, nek ti djela tvoja to govore, a kaže nekada i jezikom, uz Allahovu pomoć bit će dovoljno. Pogotovo što je sada ljudski rod u jednom velikom razočarenju, u duhovnoj krizi. Pa uvijek ljudima trebamo govoriti da ima izlaz. Jer čovjeka zaluta, uglavnom misli da više ne može nikako potrebiti pravi put a ti mu kažeš nije problem, ja ovdje živim, samo se vratiš sto metara nazad i direktno ideš na autoput. E tako i kod upute. I zato, ovo sam namjerno večeras htio da kažem, zato što ovaj, krivim i sebe samog, a vas onda pogotovo. Znači, ramazanje, braću. Ovo je najbolji vakal za davec. Zamislite kada meleci su po zemlji hodaju. Kada nema oni zloglasni, oni džini i šeitani povezani. Oni sada samo reže od muke. E sad trebamo loviti ljude. Sad trebamo napred zajednički iftar, pa posebne pozivnice poslati ljudima s kojima smo mi nekakvi ahbabi. Ali možda nisu kao mi. Ili nisu muslimani ono kako bi trebalo, još uvijek motaju krivine. Pa ga lijepo nahraniti, pa ga lijepo ovaj, dočekat, pa mu otići u zvijaret, pa mu kaza živ bio ramazanje, evo ti jedna lijepa knjižica, da je pročitaj, trošiti svoj imetak da kupimo ti knjiga i kaseta i da podijelimo. Znači na svaki jeli, način rad na tome da ova institucija ne umre. Jer ako umre ova institucija nareživanje dobra, to jeste daveta na Allahom putu, onda očekivajmo vraćati sve musibete. Onda dolaze kazne od Allaha tabaraka wa ta'ala, jer zbog toga što Allah Đelešanuhu, onoga momenta kada budemo mi dobri i činili dobro, Allah će nas sačuvati. I kad god dođe kakva nedaća, doće nam nuhu alađa koja će nas odnijeti ako Bog da na sigurno mjesto. Međutim, ako i mi budemo saučesnici u, u nekom neredu i uspostavljanju nereda na zemlji, ne budemo se borili protiv toga nereda, onda sigurno je da ćemo i mi izgoriti zajedno sa onim koji su. Zato pozivam ove prilike i braću Bosance i Albance da se dobro zabrinemo u ovome pogledu. Ja ovdje evo nekoliko vremena prolazim, samo na na muslimane. Ne znam da sam vidio, osim onoga žuće švede što vodi ona dva čuka, samo sam primijetio da je on šved. Ovo ostalo me čini sve muslimani. Jel? Što znači da mi samo trebamo se sada dati na zadatak. I da ne budemo u startu pesimisti. Da kažemo neće on, ti ne znaš. Hoće li neće. I na kraju krajeva ne mora. Ti nisi taj koji upućuješ. Inneke len, inneke len tahdi men ahbebt. Allah men ješa. Ti ne možeš uputiti onoga koga ti hoćeš. Nego Allah upućuje koga on hoće. Ali na nama je znači belag. Na nama je znači da dostavimo, da budemo tebliv. Ne onaj tebliv nego tebljeg u pravom smislu da ljude pozivamo, da ih opominjemo, da ih činimo dovu za njega i Allah uputi, znači sve razne vidove i načine, a pogotovo u ovome vaktu kada je najveći beričet. Jer sad, ako ga ne ulovimo, Boga mi nakon Ramazana odmah teže. Kad se odvežu oni zatvorenjaci, oni što rovare dunjalukom, onda će biti puno teže. I zato vidite da u Ramazanu Nekada se ne meremo naći osoba određenog karaktera i ne zna kako se klanja i tako dalje, čujemo posti. Jel? Što znači ljudi ovaj, osjeti se na njima da, da se dešava neka poseban beričetan vakat. E sad, samo im treba prići i početi rad sa njima na neki način zagrije za vjeru da bi oni došli i bili ako Bog da muslimani kao i mi. I zato, draga moja braću, potrudimo se da popravimo svoje stanje. I znajte, kada budemo ovo činili, budemo bili u polu teškoj ili teškoj kategoriji, onda ćemo osjetiti da živimo. Onda ćemo osjetiti da živimo. Kad budemo se ovako samo bavili dunjalukom, onda ćemo biti merhumi, mejiti koji hodaju po, po dunjaluku. Koji neuzubila često ovaj liče nekome drugom, a ne i stanima jer insan je nešto posebno biće koje je Allah stvorio. Nije stvoren samo da jede i da pije, to je usput, znači samo da natanka, da more bolje pogasi, jel tako? Znači nije avion napravljen zbog rezervara, nego je rezervar napravljen zbog aviona. Da se u njega natanka i da može bolje onaj pilot pogasu da putnike doveze do određenog cilja. E tako i mi. Allah je stvorio ovo naše tijelo Imamo određene potrebe, ali samo da bi znači se ovaj poslužili s onim što je halal, da bi mogli dalje da dobacimo u hajratima, činjenju dobrih djela. I zato i ovo može biti, braćo, stvar koja narušava naš iman, jer smo rekli da se iman sastoji od tri načela uvjeđenja u srcu, izgovora jezikom i potvrđivanja, znači, našim djelima to jeste našim organima, vanštinom da pokazujemo našim djelima da smo mi potpunog imana, to jeste da smo muslimani jedan kroz jedan. Zato molim Allaha te da se osvijestimo u ovome pogledu i svak na svom nivou. Svak na svom nivou. Sabi sa taksistima, ovaj sa majstorima, brat samirebu Ebu Ahmed sa obučarima jeli Nermin sa ekonomistima, ovaj njegov sin sa košarkašima i kako sve ko može naš brat ovaj Bahrija sa kamionđijama, kako ko more na kojem nivou, znači svak da čini davet i svak sasutra navečer ako Bog da, da povede po jednom sa sebom. I ne dajte mu put da se otme. Znači vi ga dovedete unutra, a ja se potrud da, da nam ne pobjegne. Kažem ovo Allaha Đelšanu, molim da nam popravi naše stanje i da ovo obraćo ozbiljno shvatimo. Neku noć smo bili na sjelu i ovo je znači na račun naše braće Albanaca, ovo je pod njihovu kapu. Sjedili smo i potrošili 45 minuta, pričali kako ćemo raditi za davu. I to je na jedno uho ušlo, a na drugo izašlo. Samo čekamo kad će iftar i sve ovo. I popijemo tri albanska čaja i idemo dalje. To nije dovoljno. To su lijepe stvari, ali moramo se znači potruditi da budemo oni koji dostavljaju. Vidite, ste, poštar uzme u svoju torbu i samo gleda adresa i ide tamo. E tako i mi trebamo uzeti torbu dobrih dijela, torbu znanja, torbu hajra i nositi ljudima, podijeliti im, dati im to uz Allahu pomoć. Ovaj. I vidjeli ste, ljudi se ne interesuju s onim novinama, plaho, oni reda radi prelista šta ima u njima. Eto da vidi na njih kakva nova sreća ispala, ili novi telefon, ili da nije možda zakasnio auto promijeniti i tako dalje. Slučajno pogleda i nekad i nije planirao da će žena zaokružiti tamo nešto skupo. On je to listo, žena primijetila i zaokružilo se i onda ga nema u džamiju, veli ja moram napraviti promjenu u kuć je li ovaj namještaj od prošle godine. Molim Allaha da šanu nas uputi na pravi put.